أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام čovjek treba da traži, istražuje, ispituje ono što je Allah te bareke ve taala propisao. samim tim je ljudima olakšao njihovu vjeru. Ne da ostavlja šarijatske propise i ono što je propisano od ove vjere i da istražuje olakšice kojih nema i koje ne postoje. Ne misli se i ne shvata se pod olakšanjem i lahkoćom i jednostavnošću ostavljanje i rahatluk i popuštanje i udovoljavanje svome ličnom protjevu i željama. Kada bi se to shvatilo da je olakšavanje, ostavljanje rada, onda zaduženje, teklif, sa kojim je došao ovaj šarijet, ne bi u osnovi imalo svoga značenja Ni značaja među ljudima. Onda zašto zaduženja? إذا الطامات نازلهم أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع Znači nećeš ući u džene dok se ne napatiš. E sad ću ti ja reći propise preko koji će se ti napaditi pa ćeš ući u džene. To je druga krajnost. koja neminovno proizilazi iz ove prve krajnosti, a to je traženje olakšica gdje ih, gdje ih nema, gdje ne postoji u biti.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 Već je bilo govora o jednom islamskom propisu koji je vezan za olakšavanje ljudima a taj propis je zasnovan na jednom vrlo jasnom principu islamu, a to je yuridu Allahu bikumul yusr. Allah želi da vam olakša. I zato je u mnogim propisima ove vjere uspostavio mnoge olakšice ljudima. I sama vjera je bazirana na olakšicama. Ali smo rekli da te olakšice nisu po ljudskim prohtjevima i njihovim zahtjevima, i željama, nego po Allahovoj te barake ve ta'ala jasnoj i čistoj i izvornoj vjeri. Svakako da je ova vjera srednji put. Nije put bilo koje krajnosti, dodavanja na nju, pretjerivanja, niti oduzimanja od nje, nedotjerivanja ili popuštanja. I jedno i drugo, i jedna i druga krajnost je štetna po islamu štetna i po islam i po muslimane. Ako poredimo jednu i drugu krajnost, možemo zaključiti da je popuštanje u vjeri i da je traženje takozvanih olakšica kojih nema, kojih u biti nema, da je to puno opasnije nego ono što nazivaju pretjerivanjem. U kom slučaju i kom smislu? upravo po tome što pretjerivanje ljudi po svojoj prirodi ne prihvataju i što ono na kraju vodi ka ostavljanju toga to jeste oni koji slijede pretjerivanje jednostavno neće moći izdržati neće moći izdržati tako da će ostaviti to jer je teško ljudskom nefsu i ljudskoj prirodi. Pogledajmo šta se desilo sa idejama, sa onim sa čime su došle Haridžije, jedna od grupacija, jedna od sekti koja se pojavila kroz istoriju islama. Danas ne nalazimo ili rijetko da možemo naći jednostavno njihove ideje da su prisutne među ljudima. Zašto? Jer upravo su došli sa tom jednom krajnošću. A ta jedna krajnost jeste pretjerivanje, dodavanje Allahu vjeru ono što Allah ta'ala nije propisao, otežavali ljudima i jednostavno ljudi kroz istoriju vremenom se pokazalo da nisu mogli to izdržati, priroda ljudska nije, nije to prihvatila zato što to po prirodi i vjere nije tako i te ideje su i napuštene i, i ostavljene i ne slijede se među, među ljudima ono što je prava opasnost iako i na jedno i na drugo treba upozoravati i jedno i drugo treba objašnjavati prava opasnost leži u tome da se izdaju fetve i da ljudi rade po onome što misle da su vjerski islamski propisi a to je u stvari popuštanje u vjeri. To je ostavljanje islamskih propisa ili traženje i istraživanje olakšica kojih nema i koji nemaju svoje osnove u Allahu. tabaraka wa ta'ala vjeri. To je puno opasnije upravo zbog ovog istoga principa. Što mnogi ljudi gledaju sebi da olakšaju. I gledaju da pod imenom vjere jednostavno podvedu svoje strasti što je još gore dodajući to na, na grije i da se vjerom zaogrče ono što nije ispravno Allahu te wa ta'ala vjeri. I jedno i drugo je svakako opasnost po islam i po muslimane. I poznati islamski učenjak imam Ešatibi rahimahullahu ta'ala govori u svojoj knjizi El Muwafaqat o ovom pitanju, ovom je problemu i kaže el mufti el baligu zirvate derađati onaj koji ljudima daje fetve, onaj koji ljudima objašnjava Allahovu vjeru, tumači i tako dalje, koji je dosegao vrhunac, to jeste visoki stepen, huwa alladhi nasa 'ala al-ma'hud wasat To je onaj koji ljude poziva u ono što je poznato i što je srednji put. Ispravan srednji put. Fima je liku bil džumhur. Ono što se odnosi na narod uopšteno. Fela jezhebu bihim mezhebe šidde. Tako da ne ide s njima ili ne poziva ih u primjenu žestine je milu bihin ila tarafe ili hilal. Niti ide sa njima, niti je naklonjen strani popuštanja i ostavljanja. Istraživanju olakšica. Fe innal huruđa ila atrafi hariđun anil adl. Izlazak u bilo koju krajnost pretjerivanja ili popuštanja je izlazak od pravdi a pravda je nazvana pravdom zato što je prava sredina ispravna ولا تقوم به مصلحة الخلق niti time, to jeste bilo kojom krajnošću može se uspostaviti korist Allahovim stvorenjima. Emma fi tarafi teždidi fe innehu mehleke. Što se tiče krajnosti pretjerivanja, to je propast. وَأَمَّا فِي طَرَفِ الْإِنْحِلَالِ فَكَذَلِكَ A što se tiče krajnosti popuštanja, u tome je propast također. لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِي إِذَا ذُهِبَ بِهِ مَذْهَبَ Wal وَالْحَرَجِ Jer onaj koji pita o Allahovoj vjeri, koji traži, koji se interesuje, kome je treba odgovor o islamskim pitanjima, kada se odvede u jednu krajnost, to jeste ako se odvede u teškoću, u ono što mu predstavlja teškoću izvršenja, buglida ilaihi din, takvome će neminovno vremenom da omrzne vjera. Jer nije onakvom kakva ona u biti jeste. Dalje kaže imam Šatibi, "Wa amma idha bihi hilal." A ako se opet ode s njime, ako se takav odvede u krajnost popuštanja, kana madhannatan lil ma'al Onda se takav upućuje da ide za svojim strastima i protjevima. Drugim riječima kao da mu se kaže vjera je šta god kako god hoćeš vjera والشرع إنما جاء بالنهي عن اتباع الهوى a šarijat je došao sa zabranom slijedženja strasti. Dakle, ovdje imam Ešatibi, rahimahullahu ta'ala, vrlo jasno opisuje neispravnost bilo koje, bilo koje krajnosti. Prve generacije ovoga ummeta, rahimahumullahu ta'ala, čuvali su se i tekako da govore da objašnjavaju, da odgovaraju na ono što su bili pitani, pribojavali su se toga i voljeli su da drugi mogu da stanu na mjesto njih i da odgovore kada budu pitani Allahu te baraka ve taala vjeri. Ustručavali su se itekako da govore Allahu te baraka ve taala vjeri i da fetve daju i da odgovaraju na razno razna pitanja. To upravo zbog toga što su smatrali velikim, opasnim i kako odgovornim govor o i tebareke wa ta'ala vjeri. Iako su oni u pogledu ovoga ummeta najučeniji, bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako su među ovim ummetom najbolje poznavali i Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Bili su svjesni riječi Allaha tebareke ve ta'ala Kul innama harrama rabbi Al fawahish Reci, samo je gospodar moj zabranio. al fawahish Ne moram. Ma zahara minha wa ma betan. Bio on javni ili tajni. Jer prije nisu smatrali pokuđenim ako se to tajno radi a smatrali su pokuđenim ako se javno čini pa Allah te baraka kaže nemoral bio on javni ili tajni ma batan wal isme i grijeh wal bagje bi gajri haq i nasrtaj na drugi bi gajri hak bespravno wa en tušriku billahi ma lam yunzil bihi sultana i da Allahu pripisujete ono što nije objavio i da govorite o Allahu ono što ne znate. Dakle, to je Allah tebareke ve ta'ala strogo i žestoko zabranio. U drugome ajetu kaže Allah tebareke ve ta'ala وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ I nemojte govoriti ni pošto ono što jezici vaši opisuju neistinu hada halalun wa hada haram. Ovo je halal, a ovo je haram. li teftaru ala Allahi il kezib, da biste na taj način neistinu laž na Allaha izmislili. Inna alladina jeftaruna ala Allahi il kezibe la yuflihun, zaista oni koji izmišljaju na, laž na Allaha neće uspjeti. Allah, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kako stoji u oba dva sahiha i u Buhari i u Muslimu, hadisu Ibni Amra kaže, sallallahu alaihi ve sellem, inna Allahe la yakbidul ilmen tiza'a, Allah neće uzeti znanje od odjednom. Jentezi'uhu al ibad, uzimajući ga od svojih robova. Walakin yakbidu ilma bi qabdi ulema, već će uzeti znanje uzimanjem nestankom učenih. Hatta idha lem yubqi alima, tako kada više ne ostavi učenoga, nasu usen džuhala. Ljudi će uzeti za svoje predvodnike džahile, neznalice. Fe ilu fe ilm. Pa će biti pitani, pa će odgovarati bez znanja. Fe adallu. Takvi su zalutali i takvi druge odvode na stramputicu. Od Abdurrahmana ibn Ebi Lejle se prenosi da je rekao Edraktu mi eten wa išrine min al ansari min ashabi Resulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zatekao sam 120 ensarija ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Yus'elu ahaduhum anil mes'ele pa bude neko od njih pitan o nečemu iz vjere fejaruddu hada ila hada pa vrati ovaj ovome wa hada ila hada i ovaj ovome hatta jerđa ila al dok se to isto pitanje ne vrati onome prvome toliko su se ustručavali da govore Allahovoj tebareke ve taala vjeri Prenosi se od Hudejfe radijallahu anhu da je rekao La juftin nase illa salase. Neće fetve davati ljudima, odgovarati im na vjerska pitanja, osim trojica ljudi. Ređulun kad arafa nasiha al kurani wa mansuha. Čovjek koji je spoznao, koji je naučio nasih i mansuh To jeste ono što derogira i ono što je derogirano iz Kur'ana. Dakle, ono što je prije objavljeno i ono što je kasnije objavljeno, ono što je na snazi i ono što je ostavljeno da se po njemu radi. To je jedna vrsta. Dakle, čovjek koji je saznao nasih i mensuh, druga vrsta, eu emirun la jeđidu budden, ili vladar koji nema izbora osim da, da među ljudima sudi, eu ahmakun mutekellif, ili ahmak, to jeste čovjek koji je neuračunjiv, mutekellif, onaj koji sebe zadužuje onim što nije u stanju. Kaže Ebu Ujejne, rahimahullahu ta'ala, A'lamu nasi bil fetva esketuhum fiha. Najučeniji među ljudima u pogledu fetvi, to su oni koji najviše šute u pogledu njih. To su oni koji najviše šute u pogledu njih. Bio je pitan Šabi o nečemu, pa je rekao La edri, ne znam. Pa mu bi rečeno Ema te stahi min qavlike la edri wa ente faqihu Irak. Zar se ne stidiš da kažeš ne znaš, a ti si učenjak iz fikha, to jeste pravnik Iraka, poznat. Kale, pa on odgovori i reče Lakin al لم lem testahi hina ali se meleki nisu stidjeli kada su rekli Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Slavljen si ti, gospodaru naš, mi nemamo znanja osim samo ono čemu si nas ti poučio. Došao je čovjek Rabiji koji je plakao, pa mu reče šta te je rasplakalo? Jel te kakav musibet zadesio? A on kaže la. Walakin men la ilme lehu wa zahara في islami emrun عظيم reče nije me zadesio neki musibet već biva pitan onaj biva pitan o islamu o vjeri onaj koji nema znanja i pojavilo se veliko nešto u islamu. Dakle, to je vrlo opasno i vrlo štetno po ovu Allahu te bareke vjeru. Kaže Ibn Džeuzi nakon što je spomenuo ovo od Rabije Hada qavlu Rabi'ata wa tabi'una mutawafirun. To su riječi Rabije koji je to izgovorio u vremenu kada je puno bilo tabiina prisutnih u tom vremenu. le uajene zemane nahada, A šta da je dočekao ovo naše vrijeme? A mi kažemo, a šta da je dočekao ovo naše vrijeme? Ljudi se ne usručavaju Allahu te baraka wa taala vjeri govoriti bilo šta i bilo kako bez znanja i bez i bez dokaza. Vasijet je učinio Ibn Hilde Rebije, i rekao mu Erake tufti nas vidim da daješ fetve odgovore o islamskim pitanjima ljudima fe iza ja'aka rajulun yas'aluk pa kada ti dođe čovjek da te nešto pita fela yekun hemmuke en tuhriđehu mimma waqafi nemoj da ti bude briga kako ćeš njega izvaditi iz toga u čemu je on. Walakin, wal yakun an mimma sa'alaka an. Već neka ti je briga kako ćeš se osloboditi onoga o čemu te on pita. Dakle, nemoj gledati da udovoljiš njemu onome o čemu te pita i šta od tebe traži, nego gledaj kako ćeš ti iz tog odgovora da izađeš. Kaže ima Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala men tekelleme fi šeji'im minel ilmi wa من wa وتقلده وهو anna أن azza wa jalla la يسأله anhu كيف افتيت في كيف افتيت في دين الله faqad sehulet alejhi nefsuhu wa dinu. Onaj ko bude govorio o nečemu od znanja i tome se posvetio, misleći da Allah azza wa Jal ga neće pitati kako si odgovorio ljudima o Allahovoj i u Allahovoj vjeri, takav uopšte ne vodi brigu ni o sebi, ni o svojoj vjeri. dakle kome je svejedno kako će odgovoriti isto tako kaže ولولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا da neman straha od Allaha da neće nestati znanja nikom ništa odgovorio ne bi je kunu lehumul mehne oni u tom mom odgovoru imaju zadovoljstvo imaju rješenje wa alayya a na mene odgovornost pada dakle njima lijepo a meni a meni odgovornost zato što sam im odgovorio Imam Malik allahu ta'ala često bi govorio la edri često bi govorio la edri to znači ne znam bio je pitan o 48 mesela šerijatskih pitanja. Pa je rekao za 32 la edri, ne znam. Bio je pitan o nekom pitanju, pa reče la edri, ne znam. Fakile, pa mu bi rečeno, hije eletun hafife. To je lako pitanje. Pa se žestoko naljuti imami Malik i reče lejse fil ilmi šejun hafif nije to ništa lako u ilmu nije to ništa lako ni malo ni jednostavno kada je u pitanju Allahova te baraka vjera isto tako kaže imam Malik inni le ufekiru fi meseletin munzu bid'in munzu bid'a ašrate sene فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن razmišljam o jednom pitanju više od deset godina i još nisam do sada došao do zaključka dakle važnost i odgovornost govora o Allahu te bareke ve taala vjeri i izdavanja fetvi Kaže Ibnu Abdul Hakem, kada je bio pitan imami Malik o nečemu, rekao bi sarif hatta anzura fiha. Idi dok ispitam to pitanje, dok ga provjeri dok ga pronađe Fa yansarifu wa fiha. Pa ode taj koji je pitao i ponovo se nekoliko puta vraća. Pa smo mu rekli to. Čovjek ti dolazi više puta, pitate o nekom pitanju, ne daješ mu odgovor, a on zaplaka i reče inni ahafu en jekune li fil ili yawmun wa ayyu yawm bojim se da ću ja imati dan to jeste dan kada ću biti ispitivan za pitanja, za odgovore ovoj Allahovoj te wa taala vjeri, a veliki je to dan. To jeste na sudnjem danu će ćemo Allah te wa taala o tome pitati. mišavi Šafi rahimehullahu taala bio je pitan o nekom pitanju, pa nije odgovorio. Pa mu bi rečeno zašto to? A on odgovori hatta edri enel fadle fi sukuti eu fil dok spoznam jel bolje da šutim ili da odgovorim. Prenosi se od Al-Esrama da je čuo Ahmed ibn Hanbala rahimahullahu ta'ala da je rekao često bi imao običaj da kaže la edri, ne znam. Iako je poznavao šta ljudi u tome pitanju o kojem je bio pitan kažu. Šta učenjaci o tome pitanju kažu. Ali nije došao on do, do zaključka i govorio bi kao odgovor ne znam. Odgovarao bi Rubema kestu fil mes'eleti thalase sinin. Možda bih ostao tri godine na nekom pitanju. Kable en a'teqide fiha Prije nego što zaključim u pogledu njega nešto. Kaže Ahmed al-Mirwazi, pitao sam Ahmed ibn Hanbala, toliko pitanja da im nija ne znam broj. Pa mi je pogledu njih odgovorio la edri. Ne znam. Spominje Ibn Ževzi od nekih svojih učenjaka i učitelja od kojih je učio da je neki od njih dao fetvu nekome čovjeku koji je bio udaljen koji je stanovao u mjestu udaljenom od mjesta stanovanja toga njegovoga šeha. Pa kada je otišao taj čovjek kome je ovaj odgovorio na njegovo pitanje, spoznao je da je pogriješio u odgovoru. Spremio se i pješice otišao tome da mu kaže da je odgovor drugačiji, da je rješenje drugačije nego što mu je odgovorio. Pa kada bi taj isti bio pitan nakon toga, odgovarao bi, nemam snage da idem po raznim mjestima ljudima da odgovaram. Dakle, čuvali se i ustručavali da govore Allahu te bareke vjeri zbog važnosti i velike odgovornosti koja, koja pada na onoga koji odgovara. U današnjem posebno vremenu ima onih koji istražuju olakšice. Ispituju ima li iko da je o dotičnom pitanju dao dozvolu. Odobrio dotično pitanje. I onda uzimaju ono što je najlakše. To je svakako jedna velika opasnost i jedan veliki grijeh. I prve generacije ovoga ummeta su upozoravale i zabranjivale da se istražuju mišljenja i stavovi islamskih učenjaka gdje su oni pogriješili, to jeste da se istražuju olakšice koje u biti nisu olakšice. Veliki broj islamskih učenjaka je na stanovištu da onaj ko to bude radio da je fasik a fasik je otvoreni griješnik. Prvim generacijama je bilo na umu to što je Allah tabaraka wa ta'ala rekao وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ I sudi među njima po onome što je Allah objavio. وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ I nemoj slijediti njihove strasti. Dakle, jasna je zabrana. A zabrana za sobom povlači odgovornost s jedne strane i je da se dotični čin izvrši i uradi. Znači da je haram. I nemoj slijediti njihove strasti. Od onoga što su islamski učenjaci rekli u pogledu onih koji istražuju olakšice, kojih u biti u šarijatu nema, je ono što je rekao imam Al-Auza'i, rahimahullahu ta'ala, men ehade bi navadiri l'ulama i haređe min al-islam ko bude uzimao za rijetke izuzetne riječi ono što je ulema pogriješila pa to prihvatao takav izlazi iz islama a imam Ahmed kaže لو أن رجلا le bi kauli kufati kufeti Kada bi čovjek radio po riječima stanovnika kufe u pogledu nebiza, a nebiz to je piće koje je ustajalo i koje se, u kome se pojavio alkohol. Njihov stav u pogledu toga je šaz. To jeste neispravan, izuzetan jedinstven, nije niko to rekao, kao što su oni rekli. Dakle, ne prihvata se to. Kaže, ko bude uzeo za riječi stanovnika kufe u pogledu nebiza? Va ehlil medine fi i stanovnika Medine u pogledu slušanja. Šta sve može da sluša? ehli mekete fil mutati i stanovnika Mekke. Rijetki izuzetni slučajevi koji su to rekli u pogledu mutri, to jeste privremenog braka, kane fasikan, takav će onda otvoreni biti fasik, otvoreni, otvoreni griješnik. Ušao je Ismail ibn Ishaq, poznati kadija, malikijski, kod El Mu'tadida, halife, koji mu je dao knjigu da je pročita. Kad u njoj olakšice i greške u leme koje su neki ljudi sakupili. Šta je koji alim rekao, u čemu je koji alim pogriješio da se preko toga nađe opravdanje ljudima da rade po nepravim nego takozvanim olakšicama. Kada je to vidio, ovaj kadija kaže, ja emiral mu'minin, o predvodniče vjernika, innama džema'a hada zindik. Ovo je sakupio otpadnik od vjere Fa kala al mu'tazid, a onda reče al mu'tazid, halifa, kako to? Odgovorimo ovaj kadija. Inne men ebaha al mut'ate, lem jubih il gina. Onaj koji je odobrio mut'a, to jeste taj privremeni vrak koji je zabranjen oni pojedinci koji su odobrili tu mutu nisu odobrili muziku ومن أباح الغنى لم يبح إضافته إلى آلات له a oni koji su odobrili pjesmu nisu odobrili dodavanje toj pjesmi muzičkih instrumenata ومن جمع زلل العلماء Thumma biha dhahaba dinuhu. A onaj ko uzme, ko sakupi je učenjaka, zatim bude radio po tome, otišla je njegova vjera. fa emara bi tahriqi zalika alkitab pa je ovaj halifa naredio da se ta knjiga spali. Zbog vidimo na kakvom su statusu danas oni koji gledaju da idu po ljudskim strastima. Šta god ljudi traže, reće im može. Zato što je neko o tome rekao ili zato što je neko to odobrio. A ljudi koji ne znaju o čemu se radi, bivaju prevareni i zavarani, jer, jer misle da iza toga stoje učeni, a u stvari uzeli su se posrtaji uzele su se greške učeni koje kada bi se sakupile niko to nije rekao i takav jednostavno takav jednostavno bi rekao Allahove vjeri ono što uopšte niko nije rekao niti stoji niti ima ikakve osnove spominje Ibn Hazm Ibn Abdul Ver da su islamski učenjaci saglas jednoglas u pogledu neprihvatanja ili nedozvoljavanja da se istražuju mahane ili i učenjaka te takozvane olakšice i da se po tome radi. Veliki broj islamskih učenjaka jasno je rekao svoj stav u pogledu zabrani, tahrima, da se istražuju olakšice učenjaka. I spomenuli su isto tako da nije dozvoljeno da se pita o vjeri onaj koji istražuje to. Dakle, ne samo da nije dozvoljeno prihvatati to, nego nije dozvoljeno ni pitati onoga za koga znamo da istražuje takve fetve. I odgovorili su onome koje je govorio o tome i po tome i koje je radio po tome. Ovdje se postavlja jedno pitanje, a to je da šarijatski dokazi ukazuju na činjenicu da je ovaj šarijat olakšan, da u njemu nema poteškoća od kojih je koranski ajet Yuridu Allahu bikumul yusra. Wa la yuridu bikumul usra. Allah vam hoće olakšati. A neće vam otežati. I kaže Yuridu Allahu en yuhafife ankum. Allah hoće da vam olakša. Wa qal insanu da'ifa. A stvoren je čovjek slabašnim. Hadis Allahovog poslanika sallallahu ali ve sellem kojeg bilježi imam El Buhari, imam i Ahmed, a koji je Hasan lanca prenosilaca, kaže habbu dini ila Allahi el hanifijetu semhatu. Najdraža vjera Allahu jeste čista vjera. Govori o islamu. Jeste čista vjera. Pisuje islam i kaže jeste čista vjera esemhatu, lahka, jednostavna vjera. Zar ovi dokazi ne ukazuju na jednostavnost, na olakšanje islama u biti? U odgovoru na ovo pitanje reći ćemo sljedeće. Prvo, onaj koji je želio olakšati ljudi, onaj koji je objavio islam, ovakav kakav jeste, čist i jasan i lahak ljudima, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da sve što je, sve što je propisao, to je olakšano. Tako da čovjek treba da traži, istražuje, ispituje ono što je Allah te ala taala propisao. Samim tim je ljudima olakšao njihovu vjeru. Ne da ostavlja šarijatske propise i ono što je propisano od ove vjere i da istražuje olakšice kojih nema i koje ne postoje. Dakle, Allah tabaraka ve ta'ala je propisao ovu vjeru i odredio tačno u njoj propise njene. Tako da kada čovjek objasni ljudima ono što je Allah tabaraka ve ta'ala propisao, samim tim im je i olakšao. Olakšanje ne biva po strastima ljudi. Niti je olakšanje ljudima u slijeđenju posrtaja i olakšica koje su dali neki islamski učenjaci. Jednostavno se pitanje pred takvog postavlja i kaže mu se kada se susretne sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve na sudnjem danu. A s druge strane muftija koji ti je dao drugačiji odgovor ili učenjak koji ti je dao drugačiji odgovor nego što je u sunnetu spomenuto. Kakvog ti imaš opravdanja da ostaviš slijedjenje Resula sallallahu sallam i da uzmeš riječi bilo koga drugog. U slijedjenju olakšica i posrtaja islamskih učenjak je u stvari strasti time što onaj koji odgovara na pitanja šerijatska dužan je da slijedi dokaze i ciljeve ovoga šarijata. a on u stvari gleda da dadne odgovor po svojim protjevima i po onome što traže oni koji mu postavljaju pitanje. Nama je zabranjeno da slijedimo strasti i protjeve. Od toga je kuranski ajet فَلَا تَتَّبْجَوُ الْهَوَا أَنْ تَعْدِ I nemojte slijediti strasti pa da skrenete. Treće, ne misli se i ne shvata se pod olakšanjem i lahkoćom i jednostavnošću ostavljanje i rahatluk i popuštanje i udovoljavanje svome ličnome protjevu i željama. Kada bi se to shvatilo da je olakšavanje ostavljanje rada, onda zaduženje, teklif sa kojim je došao ovaj šerijat ne bi u osnovi imalo svoga značenja ni značaja među ljudima. Onda zašto zaduženje? Šerijetski propisi su u suprotnosti sa ljudskim strastima i protjevima. Da bi Allah te ve ta'ala ukazao na one koji istinu govore od onih koji lažu. Mi imamo šerijetskih propisa koje nije jednostavno izvršiti. Da čovjek uzme abdest i klanja u hladnom danu i noći. Da čovjek da zekat, izdvoji svoj metak, da obavi hađ, da se bori na lavom putu, da izvršava šarijetske kazne i mnogi drugi šarijetski propisi koji su u suprotnosti sa ljudskim strastima i, i prohtjevima i neodgovornošću i time da nema obaveze čovjeka. Uz to sve i mnogo drugoga, niko ne postavlja pitanje, niti sumnja u biti suštinu ovoga šerijata da je on došao sa olakšanjem. I da je sam šerijat olakšanje ljudima. A to je ono što je Allah tabaraka wa propisao. Mi kad uzmemo bilo koje šerijatske propise, kad uzmemo načelno sve šerijatske propise i sve što čovjek treba da uloži od truda i napora i, i metka i tako dalje da bi izvršio to, te žerijatske propise. To je opet lakše od čega? Od čega je lakše to? Od džehennema. Zasigurno. Da ne spominjemo druge stvari. To ti je lakše od poniženja, to ti je lakše od, od tvrdičluka, to ti je lakše od sebičnosti, to ti je lakše od od To ti je lakše kad sve to sakupimo s jedne strane, s druge strane. Cijeli šerijet i njegovo uspostavljanje i izvršavanje lakše je nego da čovjek to ne izvrši pa ga čeka vatra i džehendemska padnja. Istraživanje posrtaja učenjaka da bi se radilo po njima da bi se olakšica ljudima donijela na kraju vodi neminovno ka tome da šerijatski propisi se gube i da se njima ne pridaje važnost i da se po njima ne radi. Tako da ljudi na kraju ostavljaju ovaj šerijat. Isto tako, uzimajući za te i takve olakšice, ljudi se na taj način olako odnose prema vjeri i poigravaju sa vjerom. Da vam navodimo jedan primjer. Ima islamskih pravnika, islamskih učenjaka, koji ne postavljaju kao uslov pri braku dozvolu ili odobrenje velija ili staratelja. Ima i koji ne odobravaju, koji ne, ne uslovljavaju. Drugo, ima islamskih pravnika, učenjaka, koji ne uslovljavaju svjedoke prilikom vjenčanja. Ako se ova dva mišljenja i stava spoje, znate li do čega ćemo doći? Da nema staratelja, da nema svjedoka, jednostavno brak dvoje se našli, uzeli se i žive prirodno onako neuzubila. A to niko nije rekao. I to niko nije odobrio. Koja je opasnost toga? Da, dakle, jednostavno, može li to iko reći da je takav brak, kao to u biti i nije brak to što je došlo kao rezultat sklapanja tih, tih rijetkih mišljenja i stavova ili posrtaja islamskih učenjaka, može li koliko se Allah bareke ve ta'ala boji da kaže da je taj brak ili, ili to sjedinjenje ili, ili i, ili takav život da je dozvoljen. To sigurno da niko neće da kaže. A to većinom ili do takvih rezultata većinom dovodi upravo takav postupak. Dalje, ovakav postupak nekih može dovesti do druge krajnosti. To jeste do pretjerivanja. Da će drugi reći Zar Allah ne kaže inna se nulki alejke qawlan thaqila. Mi smo ti objavili težak govor. Znači da je islam težak. Allah ti to kaže, neuzubri. Otiće u, drugu krajnost. Upravo zbog čega? Zato što su vidjeli one da su otišli u krajnost. Jer neminovno. Svaka krajnost poziva u drugu krajnost. Popuštanje će druge izazvati da dođe do, do pretjerivanja. Pretjerivanje Drugi će izazvati da dođe do popuštanja. Neminovno. Zar ne mogu reći isto tako drugi? Allah kaže em hasibtu men tadkhulu al-janna ili mislite uču u džennet walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum a vas nije zadesilo ono što je zadesilo prošle narode mesethumul be'sa uvaddara zadešavale su i nedaće i, i poteškoće wazulzilu i bili su potresani hata je kular rasul dok ne bi poslanik rekao waladina amenu waladina amenu ma'ahu meta nasrullah i oni koji su vjerovali uz njega govorili bi kada će Allahova pomoć kada će Allahova pobjeda ela inna nasrallahi qarib zaista Allahova pobjeda blizu može neko reći Znači nećeš ući u džene dok se ne napatiš. E sad ću ti ja reći propise preko koji će se ti napatit pa ćeš ući u džene. To je druga krajnost. Koja neminovno proizilazi iz ove prve krajnosti. A to je traženje olakšica gdje ih, gdje ih nema, gdje ne postoje u biti. Isto tako, na više mjesta u šarijetskim dokazima se spominje وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ Propisano vam je to, a to vam je teško Mogu to uzeti za dokaz. Kao što mogu uzeti za dokaz ajete i hadise koji govore o tome da je ovaj svijet ništavan, da je ahiret vječan i, i ono za što čovjek treba da se zalaže. Znači da ostavi čovjek da ostavi u potpunosti ovaj svijet i da ga zapostavi. Isto tako, zar ne mogu neki reći znate šta, Nama je najsigurnije ono što je najteže. To ti je najsigurnije. Da znači, će biti ispravno. Znači to nije, to nije dokaz. Ili da izađemo iz razilaženja, uzet ćemo za sigurnije, za čvršće i ono što možemo biti ubijeđeni. Ili ostavi ono u što sumnjaš i prihvati se onoga u što ne sumnjaš ovo što je spomenuto od dokaza, ovo je sve sahih, ali svojim granicama i na svome mjestu, ali ne uopšteno da se odnosi na cijelokupni se odnosi na cjelokupni šarijat i, i šarijatske propise. Tako da čovjek treba se čuvati toga da ne bude u jednoj krajnosti kako ne bi proizašla iz toga druga krajnost. Najviše ljudi koji bivaju iskušani u pogledu odgovora jesu ljudi e, koji, budu, koji bivaju pitani o pitanjima materijalne prirode, o savremenim fetvama materijalne prirode gdje ljudi najčešće žele. Žele i traže da čuju ono što će im na neki način olakšati ili što će im odobriti ono što oni hoće da izvrše, a to u biti nema osnove u Allahu te bareke ta'ala vjeri. Nema sumnje da onaj ko odgovara na šerijatska pitanja da on nakon što uloži trud koji mu je obavezan i propisan, ako pogodi ima dvije nagrade, ako pogriješi ima, ima jednu nagradu, ali ne smije čovjek da istražuje olakšice kako bi to uzeo za svoj princip u radu. Koji su najvažniji uzroci koji su doveli do traženja olakšica i posrtaja učenjaka kako bi se udovoljilo ljudima. Na prvom mjestu je slabost imana i nepoznavanje Allaha te bareke ve taala ispravnim i istinskim poznavanjem ma'rifetom onaj ko istinski Allah te bareke ve taala poznaje svjestan je činjenice da Allah te bareke ve taala posjeduje savršenu mudrost i da ljudi ne mogu drugačije uspjeti osim onako kako im je, osim radeći po onome kako im je Allah tabaraka ta'ala propisao, radeći naređeno i kloneći se zabranjeno. Tako da onaj koji se boji Allah tabaraka ta'ala neće odgovoriti osim samo onako kako je kako je ispravno i kako zna, a ako ne zna, onda će, onda će ušutiti. I zato onaj koji odgovara ljudima na vjetska pitanja treba biti svjestan činjenice da na taj način želi Allahu te barake ta'ala udovoljiti i postići njegovo zadovoljstvo, a ne udovoljiti ljudima, a na kraju sebi otežati na ahiretu, jer će biti pitan i odgovoran za to šta je govorio Allahu te bareke ta'ala Zatim, od uzroka istraživanja olakšica i posrtaja učenja kada bi se po njima radilo, jeste nedostatak ili nepojavljivanje učenih među ljudima. Dešavaju se stvari, ne odgovara se na pitanje. Ljudi ne znaju ševjetski stav u pogledu toga. U tome slučaju dolaze oni koji će tu naći svoje dunjalučke interese. Zatim, ima ljudi koji žele da budu poznati među ljudima. Tako da dolazi sa čudnom fetvom, odgovorom ljudima na pitanja koja nema šarijetskog dokaza, da bi ljudi o njemu pitali, da bi se o njemu raspitivali, da bi ga pozivali na radio i televizijske programe, jer je on postao poznat preko tih fetvi i tražen posebno u današnjem vremenu. Isto tako ono što doprinosi širenju takvih fetvi neispravnih jeste da sredstva informisanja takve traže i podržavaju. Tako da ljudi ne znaju često za druge, osim za dotičnoga, a taj dotični daje ljudima pogodne fetve i odgovore. Zatim ima onih koji su ideološki poraženi. Tako da žele da u stvarnosti kojoj žive da islam toj stvarnosti prilagodi. Poraženi ideološki danas govore o, toj temi, o islamu, kad se spomene ovo ili ono, odmah se misli to je islam, e on ide na to da, da se prilagodi tom kretanju u, u društvu, pa ako, pa ako ljudi traže žešće fetve, on će davati žešće. Ako traže lakše, će lakše i tako dalje. Jednostavno, da bi se utopio u društvo u kojem se, kojem se nalazi. Od uzroka jeste da ljudi preko ovih fetvi ovakvih traže dunjaluk i položaj među, među ljudima. Zatim, jednostavno od uzroka pojave ovakvih jeste krajnost druga. Ako su se našli oni koji popuštaju, naće se oni koji pretjeraju, ako se nađu oni koji pretjeruju, naće se oni koji, koji popuštaju. Šta je odgovor, šta je rješenje za ovaj problem? Rješenje za ovaj problem jeste da se među ljudima na prvom mjestu istaknu i da preuzmu svoju obavezu i dužnost i odgovornost u pogledu odgovora o šarijetskim pitanjima, davanja rješenja za konkretna pitanja koja se dešavaju među ljudima, oni u pogledu čijeg iloma nemamo sumnje i oni u pogledu čijeg takvaluka, bogobojaznosti, dakle toga što znaju da će istinski prenijeti ljudima nemamo nikakve sumnje. Ali ako se oni učeni ni zatvore u svojim kućama, ako se ograniče samo određenim brojem ljudi oko sebe, onih koji su bliski njima, ako ne izađu u javnost i ne prošire ono što treba da prošire, neminovno, neminovno će doći do iskorištavanja te situacije od strane onih koji nisu kompetentni, onih koji nisu učeni i onih koji, koji će pogrešno tumačiti. Dakle, islamski učenjaci da preuzmu ulogu i obavezu i odgovornost kojom su i obavezani. U pismu Omer ibn Abdul Aziza koji je poslao Ebu Bekr ibn Hazmu kaže mu tufšul ilme i proširite znanje teđlisu hatta juallame men la ja'lemu i sjedite među ljudima i sjedite među ljudima dok ne bude poučen onaj koji ne zna fa innal ilme la jehlek hatta kune sirra jer neće nestati znanja sve dok ne postane tajna tajno znanje to jeste, neće nestati znanja dok se znanje ne ograniči među određenim ljudima. Dakle, kada ne bude znanje prošireno među ljudima, onda će ga i nestati. Neki među učenima se pravdaju time što neće da učestvuju na sredstvima informisanja, što na tim sredstvima informisanja ima munkera, nepravilnosti, nedostataka, harama i tako dalje. U svakom slučaju nije ograničen i spriječen rad. Ima toliko načina i mogućnosti koje čovjek može na ispravan i bez ikakve sumnje način da iskoristi i da proširi znanje među ljudima. Zatim, da se među ljudima proširi svijest o nužnosti da se pita samo onaj među islamskim učenjacima o kojem ilumu i, i bogobojaznosti znamo. Oni koji su provjereni. Samim tim treba ljude naučiti tome da pitanje ili učenje ili raspitivanje o od onih koji nisu učeni ili nisu kompetentni da to ne rješava odgovornosti onoga koji pita. Jer se Allah te bareke taala ne može ne može prevariti. I čovjek koji pita, koji slijedi drugoga, nije ni on izuzet od jedne vrste ičtihada. Ičtihada. Truda. A to je da se potrudi da nađe onoga ko će ga naučiti njegovoj vjeri onoga o čijem znanju, o čijem takvaluku, bogobojaznosti i tako dalje je čuo i, i poznat je po tome. A što se tiče traženja učenijih, čovjek u pogledu toga nema dužnosti osim u slučaju kada se raziđu fetve. Pazite, ovo je vrlo važno pitanje. Ti ako budeš tražio učenijeg, učenijeg na Dunjaluku, nećeš naći kraja. Jer Allah te barake wa ta'ala kaže وَفَوْكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Iznad svakog učenog je učeniji. I zadovolji se sa učenim koji ti donese dokaz i objasni, obrazloži ti to čemu te je naučio. Doći, ako se raziđu dvojica ili više njih koji su učeni, onda traži učenijeg. Kao primjer u praksi ako ti se dijete razboli i imaš dvojicu ljekara u tome mjestu. Jedan kaže ovo mu je lijek, a drugi kaže ono mu je lijek. Kojeg ćeš poslušati? Onoga koji je učeni. Ili ćeš tražiti još u drugom mjestu koje je učeni od njih pa da prihvatiš to. Dakle, tada se traži učeni. Zatim, vrlo važna preventiva i korak u prevazilaženju ovoga problema, to jeste rješavanju problema izdavanja fetvi, olakšanja, istraživanja onoga gdje su učenjaci pogriješili pa da se to ljudima objašnjava i odobrava, jeste i to da se izdaju zajedničke fetve o pitanjima koja se trenutno dešavaju u ummetu i međunarodu. Od strane učenih. Tako da ljudi s jedne strane se pouče Allahove vjeri i rješenju o dotičnim pitanjima, a s druge strane da se pojedinci ne osame ili da ne budu ti koji će pojedinačno dati fetve u takvim pitanjima, nego bi bilo bolje i jače i kod ljudi čvršće da se te fetve zajednički izdaju od strane od strane učenih u koje se ima povjerenja i koji i koji zasigurno znaju. Spominje imam i mali kod Ibn Šihaba od Salima Ibn Abdullaha da je čuo Ebu Hureyru da je govorio Abdullahu Ibn Omeru da je prošao pored jedne skupine ljudi koji su bili pod ihramom. Pa su ga pitali. Postavili su mu pitanje da li smiju jesti meso ulova koje su našli kod ljudi pored kojih su prošli. Poznato je da muhrim ne smije loviti niti smije jesti meso lovine koja je za njega ulovljena, masus. Ovdje se radi o lovu koji su ljudi jeli onako rad, radi sebe, nije njima namijenjen. Pa im je odgovorio da im je to dozvojeno da jedu. Kaže, pa sam došao u Medinu Omer ibn Hatabu i pitao ga o tome. Pa mi reče, bime kako si im ti dao fetvu? Kako si im odgovorio? A on reče, eftejtumum bi eklihi. Odgovorio sam im da mogu to jesti. قال omer له pa mu Omer عمر لو eftejtehum bi gajri zalika euđa'tu. Da si im drugačije odgovorio, udario bi Da bi te zabolilo. Iz ovoga razumijemo revnost ashaba. Kako su bili privrženi tome da se ljudima daju odgovori onakvi kakvi jesu. bez popuštanja i bez pretjerivanje i briga Omer radijallahu anhu kao halife među muslimanima u pogledu toga kakve se sve kakve se sve fetve ljudima daju i kako se ljudima objašnjava Allahova te barke od Pa kaže ome ashabu da si drugačije rekao udario. A šta bi tek bilo u ovom današnjem vremenu, da nam Allah baraka wa ta'ala se smiluje, da nam pomogne, da nas pouči njegovoj vjeri i da nas učini od onih koji koji radi po onome, koji rade po onome sa čime Allah te wa ta'ala zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.